karemu ye? Eh? Masa kon gak ngerti aku iki pamong. Ya apa sih rek, ana pamong tak bingone iki. Kon iku melek aja mermai. Kero takon iku. Oh ngerti ndak gak gawe bojo. Kok aku nek bengi grogo. Sing grogo dadi aku nyaiimu sing grogo iku. Oh, rupamu kok cebok. Peringisan Wadakno, oh, no. um, pamong tabu kaya ngono, pokro ngono iku. Duh, sapa kon? Apa nih? Lho. Kulo yan. Iya. Kau dalu jeng ngriki lawange tutupan mawon. Iya keliling aku. Kebayane polisi desa. Nggih, sampeyan ning ngon banyak ta? Eh? Ning ngon banyak. Iya, kanggo njogo lingkungan aku dhewe banyak. Mangane kok ngos ngos ngos. Riri, sabar ya. Nun, nek kon Riri mesti aku iki kan. mboten. Banyak iki yo kanggo njogo lingkungan aku kene. Nono wong liwat muak. Nggih. Iki lho. Lawange tutupan. Oh, iya. Enten perlu dalu iki kali sampeyan kula. Hah? Enten musibah ngoten. Nggih, nggih. Lah niku Bu Jemi. Oh, ya oh sebelah meneh. Nggih pejang ngoten. Lho iku lara ta? Mboten ketiban paku. Ojo pringisan kon. Ojo pringisan kon. Lapuramu gak tau tepak belas lapuramu kon. Ah, sampeyan lan nopo? Mosok ya mungkin wong mati ketiban paku lho mungkin. Nggih pejah. Sing sak paku pakune iku? Pakune cilik tapi katutan blandar. Heh. Heh. Katutan blandar. Pis. <laughs> Wah, kok ngomong cempelan cempelung. mesti aku mati lah, aku ketiban blandar ini. Enggak, ini saya malah. Tiban apa? Saya kan benar kita. Eh, turun lari ini. Wow, sarang kali ku loh. Oh, iya apa ini? Oh, iya apa? Tinggal aku. Hmm. Suaranya nyengek kayak rokon. Nanti ya, kalau kan. Wah, kan jalan awak menang ngomong, jalan ini sebudal kok. Ya, apa, wikon lapor? Ya uwe, soal itu mesti Wak Jumi, Wak Jemi. Jemi itu Jumi kok itu. Jemi, Jemi. Malah mali riri. Jemi. Lai Jemi. Wedo. Lai ane Jumi. Jemi ku wedo. Iya, iya. Anangnya itu bian mopi. Ngatun. Terus itu mati ketiban. Ah, Pada ini leo. Lah, kan ini. Ane itu pamannya pleki. Kamu nang kere tak itu? Dole ku Jemi ini ku Jemi lah pek kere aja nih. Lo, eh? Kere, sangat uang lah. Oh, jadinya uang itu. Oh, terus ini ngintin? Sama hari? omong mung lek rukun wah oh ada nah, Ini supados mboten ganggu lingkungan iya iya iya pun kula tanem niku lah saiki ngene tak kandani ya tanem gene latar yu tanem sawe kang sabin ngawurai. Ini, ngene arek ya kon termasuk pemuda kampung nggih nggih ya lah kudu kon iso negakno keamanane kampung ya apa carane oh. sebab aku termasuk kebayan Bayan. kebayan adalah polisi desa nggih nggih pak nyono apa-apa kudu lapor nang Pak Racik He? Eh. iku lho Pak Cangi atuh pacare Cari. iya ta bab desa nak pamonge pamonge bayan cari terus kepala desa eh <laughs> kepala desa desa la iku duduk ana urusan dhewe dhewe ditutuk ditutuk eh anu dirapuri terus seneng seneni wong seneng temen kene malahan perintah ndugi sampean iya iya wingi iki lak penduduk dikengken kerja baktos kerja bak <laughs> kok aja trik kerja baktos kerja bakti kerja bakti kangge nanggulangi banjir niki iya iya ya. goten niku dijeroaken iya iya tapi enten udan kok omah kok banjir terus lha lha iki apa sale gentenge mboten enten <laughs> he gentenge mboten enten gentenge mboten sama tumbasaken ya omongmu kok bakir ya omongmu Kok ora mlebak kiri lek ngomong kiri. Oh karo gentek ya mesti liwat banyune. Lah niku terus pundi kegiatane wong kampung niku kula dereng kada genteng lak kada urunan. Lah ya ana gampang ri, lauk darane bijaksanane bayan. Iya, Pak. Omahe bayan gendenge dicoplok. Paruh. Didekek nggonmu separuh. Ngoten nggih sae, Yan. Dene nggonmu separuh. Nggih, biasa lah Aku katisen, ngawur ae. Berarti sampean pamong boten bijaksana. Nah. Lho, Kenapa kebijaksanaan ini kapan nanti rakyat buat nggak ada genteng? Oh, ngono ya? Mesti sampai kudu lupa angin. Hmm, eh, ngapain? Bangun sampai dengan anak kebayan katun. Ini eh, kebayan katun, buat tenang apa timbang rakyat? Nah, oh, ngono dah. Eh, sebab bayan lampun pelamanan. Oh. Eh, pelang... Eh? Pelang... penyalaman. pengalaman. Pengalaman. Iya iya iya. Nek sampeyan di lurah. Heeh, wis gampang sak ae ya. Nek urusan gendeng safari kok aku ngurus mburi. Sing penting antara kon-kon karo ayo padha keliling delok lingkungan kaya keso kene. Aja sampe ana apa-apa. Ngoten. Ngoten Iya, Pak. Ngoten tenan kono aman. Aman lah saiki. Lah meneh mbene mburi dina liya-liyane. Nek apa-apa? Dina liyane nggih mboten apa aman kampung mriki. Iki bagas tok iki bagas tok iki iki. Wong sing keliling kula kok. Lah iya. Ini ora Wah wah wah. Kon niku pamok kok kon kuku nggih. Tak arani basemen aku. Kon niku sing ajeni ambe bayar. Ngerti ya? Eh, regane piro? Uh, kon ujar. Pantes e piro regane? Eh, kon niku makelar ta kon niku. Kula ajeni ngoten lho. Ya iya mangargai. Cuma niki enten kisruan Dede. Ana bari, ana bari Nggih, yupik niku lho yupik. Yupik. Niku lah enggak ada wedus Oh, pi ta ya. Ya, Lah nek enggak ada wedhus. Pi'a apa pi Nek pi A bojone blontang. Aduh, nek pi A bojone blontang sing tuwe. Yupi. Oh, pi'a. A ya. Lah wedhus niku kata. Oh, terus? Lah kenapa? Dalam <laughs> dipanting. Loh, wedhus akeh kenapa? Lah ngene angon niku mbok nggih sampean delok-delok. Hmm, Ilangan tandurane hmm. pari-pari niku ta. Wajibe wedhus iku kudu ana kandange, kudu ana kombonge. Ya kan mestine. Kadu mbar-mbar kuculan ora oleh. Mestine bayang kudu bijaksana gak ana kandang. Ya aku. Hmm. Nggih. Kamu seneng aku nek kon batu kok. Lho, wis sesenane bayan yen napa wong niku pamon. Sing berok niku lho sing jaler niku. Berok niku. Niku lak gedhe ta? Iya, ya lanang iku lanang. Nah, Kan iki kula takon. Iya, iya. Pedes niku lak gedhe ta? Iya, iya. Lak gedhe niku wedhus gedhe niku sing paling gedhe niku napane? Yo kabeh sak kojor awake iki. Lho sane. Yo awake yo sikile ndase. Salah. Yo raine yo sungune barang. Salah. Salah sampeyan. Salah sampeyan. Kandange. Hah? Kandange. Kandange sing gedhe. Salah sampeyan. Hei, omongmu kabun awas lho omongmu rek. Srek kaleng ngono kene. Lho, niki bener. Tapi jasanane bayan ya napa? Oh, tak cekak aku jasanane bayan. Damel kandang sing gedhe. Lah wedhus niku dipimpin teng ngriku ngoten. Iya, ojo sawak wedhus mang ganggu lingkungane tangga. Eh, nanti penduduk niki saged tetep. Lho, lak Muji-muji pendino. Oh iya, lho wis muji-muji. Maci, maci, maci. Wis muji-muji aku ya. Eh, saiki keliling aku. Ati. Kesapa ndi? Eh, daerah-daerah kene. Ana apa sampeyan teng keliling? Bangkin sih. Eh? He? Eh? Apa sampeyan teng kok keliling? Saiki awan dikelilingi kok bengi. Iku biasa lah goleki ronda-ronda ta. Awan keliling bengi turu. Iki kok kwaliri. Wis rek kok mari dadi kebayan rek aku leren rek. Bayane biasane bengi torek. Torek kono. Ah, mau bojone loro kok sih torek. Kok niku urut ta. Wah, kok niku. Sampeyan. Dan kok ngomong cek liwat-liwat kan. Masa di rumahnya dong lho kan. Temen kan gak tak ngawur aja tak nengkoni. Pun adik mau gak nengkoten. Eh? Nang diri. Dari keliling. Ngeling ya apa sih? Yang delok iki lo minggu iki sing gerak nopo. Saiki sing ngeling iku bayane. Lah kono nambe aku yang mulai dhewe-dhewe. Tapi anak pendukung kan gak kuat. Gak kuat. Tapi bijaksanane bayan ya apa? Kok oh, kan aku bijaksanane coy kok. Wis wis yo apa sih rek kok iki kok sebagai penerus ngerti ya? Oh penerus saiki gong ngono Lah mangke mangke dalu sing jagen sih. Oh sing jagen. <laughs> Sing jagen. Sing jagi Lah ngene. Kula ana daftare dhewe-dhewe ta. oh Niki daftar. bayan kentonge Kentange Pak Sumoni, Pak Sumoni. Tiang lak sugih ta. Iya, terus niku nek waktu jaga mboten purun medal. Lho, lha kok aneh? Terus kok ditukokaken kaya nopo? Iku arane memperkuda rakyat iku. Temen ka oleh ngene iku. Dadi penduduk ini dadakan kuda. Kuda udelmu ngono. Maksudnya itu ya istilah iku mang merentah rakyat cara duwe, ngono. Didol, didol panganan, pangan, bijaksanaan ngono lagi. Mboten kenek sakniki nggih. Lah kewajiban kampung wong kecuali nek usia wis lanjut kan kuat jaga. Gak apa-apa. Gak apa-apa nek wis gempur gak apa-apa. Nek perlu diwakilno. Anake ta putune ya ta familine. Familine. Kek. Iya tekek akeh. Ah, Dadakno ngawur kok. Nek ku masih sogo miskin kalah ditukok. Iki lho bayane kan tegas. Mang bengi gak iso wakilno. Ya ka sing jaga mang bengi. Gak apa-apa. Iku kebijaksanaane <laughs> No arek karo.. tak cecel kuwi atane lembaran kok aku tok kon. Ngene apa? Mak waras ta? Oleh oleh tenge tumu, oleh tenge tumu. Nggih nggih syukur ta. Iya iya. Rompo sing jaket priko. Wis wis karo. Nggih sama. Ya sampe nang Muntiani ya. Nggih kene kula sampean. Iya iya iya. Karena ngajeng kok becek mawon dasundi. Lah iku kudu diatasi, tanggulangi iku. Nggih, dipenak. Lah watu nika kula sambet rumiyin. Eh, terus watu nika. Nggih dicele damel damel bayar anak kula sekolah. Nggih nek kula pun panen watu kula sahuri. Kene kepinteran ngomong kok bari kon riyen. Oh, iku milik desa kon dol dhisik. Lah wong enten bali eh tadi kok bisa disahuri. Nek panen, panen watu niki. Panen apa? Watu. Nek mledoke gunung kelut niki lak watu gede-gede. Iya, mledoke enggak. Dengkulmu ngono. Pantang-pantang kula sing bali aku. Sing ngene kok terus keling. Ayo, ayo. Thank you. rumah tangga nek didelok kaya harmonis ngene ya seneng. Pandangan teko njope waduh gak tau kekeran Lah perlu apa kekeran seneng ae ana wong lanang turu njaba. Nini. Lha Nini ya wong diceluk kok nyentak-nyentak. Sopo nyentak ngomong banter titik ya nyentak. Sampe wis mangan ta? Wis mang mangan dhewe. Saya enak sampe entekno. Iku apa sih? Iku mah lho, bandeng kari tugel. Gak tak gawe mangan tak gaduh. Tak gaduh? Iya. Lha gak kerasa ta iku, Mang? Lho, opo apa? Mari digondol kucing. Mangkane kok amis. <laughs> Tapi mau aku doyan gak apa-apa. gae. Jadi kucing ku nek gae tambani wong loro mengi jare. Iya. Nek sakarine kucing iki. Ah ya syukuran nek ngono. Heeh. Mm Makane sing gelek nek iso karine cendil. Wong mangan menimbeni ndekeki wae sing genah. Lah wis tak tutupi ya kucinge sing nakal, Cak. Iku anu, kucing lincah ya. Huh? Kok mbuka-mbuka iwak kok ya ngerti. Biasa sampean iku apa? Nek hmm. mangan hmm. iku sampean pakani male moro ae dendino. Ya wis malah jumbu ya. Hah? Ngene ya, kan kandhane. tangga-tangga iku akeh sing ngarani uripe wak blondang ya harmoni sak iki. Lho, panjenengane rumah tangga sing jaluk ya ngene. Lah iya. Mm. Nek saling membantu ku ketoke ayem. Heeh, panjenengane. Tapi tangga-tangga kok gelek njaluk bumbure ini lha. Hah? Wong oh, cok kene kaya ngono ngrewu kene. Sampai niku ya kan njaluk bumbu ku takon. Aku elek-elek ngene aku termasak sih. Iya wis percaya lah kon gak pinter masak lha apa aku ngrabi kon. Kon lak lulusan SKP ta. apa sih SKP? Sekolah mahal lah kon. Oh, iya. Saking pintere, Iya ta, gak bisa pakai e, kon kayak itape. <laughs> Pakai gak garu-garu. Sama ini duduk tape, kuda. Apa? Makroni. Oh, makroni. Duduk tape. Oh, menimban iri sih aja kon kayak wongkul ngono. Tanya nih, sama nih iku. <laughs> Aku sama nih mangan gak kocok moto. Wong cilik malah ketok gede sama tape. Aku takut aja tadi hatimu, ngarani bebujuan, ya. iso langgeng terus. Iya sih. Kon wis tak jatah saben bulan 30 kilo beras. Durung sampe tanggal 15 kok wis entek. Nek tak takoni jarine akeh wong mati. sampe aku takut juru kunci sapa sih? Sapa sing mati ku? Mau sok gak eroh, gak tau ndok omah. Kok nek nyilawat pirang kilo sih? Ya biasa sak kilo. Lah mau sok 15 kilo gentek. Hah? 15 kilo gentek. Lah arisan barang kok arisan beras? Ya kok namakno dhuwit beras iku pisan. Iya, arisan iku beras barang. Iya, tapi kondo tadi kene ngejoki iku gak soro-soro nemen, ngene lho. Ya sembarang rundingan. <laughs> sembarang iku nek gak rundingan akhirnya ya mendol mburi. Hah? Mendol mburi. Ya apa mendol mburi? Nah, aku tahu pencuron sawat ngene lho. Jadi eker-eker ini ketemu mburi. Iya, aja sampe ono gundel. Sebab rumah tangga diatur. Monggo. Ana ana wong ngandek kandek. Nggih. Ana wong ngandek kandek kowe. apa, lapo diparani wong tukang nebang tebu ya. Sinten? Lho, Cek. Oh, pangling. Sampean. Lho, ya. Pangling eh, apa sih? Oh, sing dia omah. Iya. Dengar kok saya sampean iki. Iya, kok dengaren. Lho. Sampean iki apa sih? Pinarak kelari. Lali ta? Nggih nggih. Gak lali lungo dhisik ta. Lungo apa sing lungo? Hah? Lungo apa aku? Ya iku ele-ele wong ana nggone amben-amben nak kene kene. Lungo diambeni lho. Rencanane tak? Ya rencana iki sing Pak Jo. Gawe ne ta? Lho iya Cak. Lah urusan omah iki ya apa iki? Omah iki saiki Tak tanggoni. Hmm. Kuwi dipasang jendela kok. Cak jendela barang. Ya syukuran malah sampe pasang oh, jendela. Kok kok kukut nyomali gak <laughs> Malah gak oleh angin bapak. <laughs> Wis sampe gak ndelok angin. Mene ben nek nyewakno aduring kene cendhela. Iya. Gak kon kae cendhela gak ono angin-angine. Ya, mali awak putih kene. Sopo ngene? Anak demi nang masalah cendela cendela itu. Duduk duduk duduk iku. Berapa mas? Masalah rumah itu. Oh di cak. Di kapur, wes tak kapur. Lah apa masalah kapur? Saya main mbak Aki kalau ngomong apa sih? <laughs> ngomong apa? Lah kok guru ngomong apa? Lho ya apa sampean iki? Aku mesti tahu cara Jepang lho. Lho iki iki lho sewan, Oh, jangan sampean tuku ta iki. Wong kontrak kok sewan. Lah iya kontrak iki lho kontrak, masalah kontrak. Lah kontrak lak iya. rong tahun. Lah apa kon mrene mana? Tahun, ta? Wis setahun. Hitunganmu keliru. Iya, ngene lho. Mulai Januari pendak Januari. Lah iya setahun. Setahun. Lah liwat. Liwat 10 dino iki malahan nah, aku mrene iki jelasno sampeyan iki ya apa ngono ya sik tetep tak nggoni nah ya iki kurang nek nyene sampeyan iki tetep nggoni tambah maneh ngono lho cak lho tambah dobel-dobel kan lho iki ya apa sih kok lak kira ilang setahun setahun dicari sapa dicari bocah sampean nini apa cak lha iki kuwatan sine iki kok dimajokan dedene <laughs> kon iku ya apa gak kena dipercaya apa asine kontrak biyen kon tak kae irung tahun nak duwe iya sepurane ae tak kontrak ana mes tahun cak bontang kon ya apa kon iki kebutuhane arek-arek sak menuh kae apa sih sampean iki iya tapi lak kondo lho wong iki bojo titik gendaan aku wedi jange ngomong ora pas sampean murang-murang. Wedi kok dhisik ta? Ya apa lah ning ngene iki ya apa sih? Wis wis. ngomong sama Pak Tuhari ngono. Tapi dina becik iki njaluk mrene. Wis sejak sampean tukaran yuk, warga sampean iki. Cek iki aku gegeri. Dadi kon cek bosen nang bali. Liru sampean iku ngene ya. Ya apa ya. Sarane iki wis barang sing wis sampean apiki menawa sampean kurang bener. iki nang nggon kuwang Ayo omong-omongan nggo omah kono. Lah iki sampeyan aja sampe keluarga iki congkrah. Iya iya iya. Sampeyan ya apa carane lah mbakku? Nggih kula sampeyan sabar nggih, sepuntene hmm, mawon. Nggih nggih, kon semaya pirang dina? Duit teko ndi? Kok mendal nang aku sih. Ya sampean. Ya Ya kapan lah saiki kok kepen jare duwe mana? Enggak ya pokoke sakana sampean niku piro, engko kapan semoyo semoyo pirang dino tas pirang minggu tas pirang wulan ngono lho. Wulan iki ngarep. Wulan iki wulan iki gak, wulan iki. <laughs> Januari iki. Tangan sampean lho. Januari lak tono tangan sampean niku. Februari. Iya, apa eh, Februari iki? Enggak, eh, Februari. Februari <laughs> Ya saya jangan tak sampe. Wis mei mei. Mei ya. Ya mei ya apa ya? Duit piro sih sampean? Saiki piro? Duit-duit piro cecelno mari ta? Duit apa kayak bayar golep ngono. <laughs> Eh sampean saiki kita tinggal mulai ya. ya Nanti sampean ronae ya. Spontane lho nggih. Tukaran lho ya. Enggak, ya. enggak tahu Tapi sampe aku balik rene sampean krungu tukaran awas sampean kok. Heeh. Ya. Enggak wis ditenono kok ya. Mm. Sabar ya Pak Tohari. Sabar lah, Sungan nambah aku takon. Oh, <laughs> ya apa ini. <laughs> Nek diatur pagak kan. Lah wong arek sakmono kae. E Sampeyan dhewe ya ngono. Mosok arek iki jajanane 10.000. Ya enggak cak ya arisan barang. Lah aku kok lek ngumetno dhuwit witan ya bingung aku di wong cak. menimben mbene iki kandha wong lanang. Kok niku seneng nek digepuki bongkotan iki ya. Ya aja ngopo-ngopo ngono. Aku iki murang-muring iso sabar ya iso. Ai. Coba ngklambimu. Lah. Kok aku ngklambi lho. kon aja guyu mangga wae kon wis tak kandhani menimben iku kondo barek wong dadi aku iso ikhtiar kabeh dina becik dikotage kontrakane omah mangane ta aku nyambut gawe aja sampean larang lah nyambut gawe nek pantes gak apa-apa nyambut gawe apa aku budal bengi mulai subuh Hah? patroli ya enggak Saiki enak ngene aku dipaido, aku dhewe ya bingung ngumpetno dhuwit iki. Nek aturane ngene wis gak bojo-bojoan. Hmm. Tak gowo anakmu. Lho gowo enak gak ngingoni aku. Tambah suwe tambah gak karu-karuan. Wis anak-anak rewel. Nyingkir loh. Hmm. Dedek kon wong wedok. Kayu ta? Dedek kon wong wedok. Huh. Nek golek wong wedok aja ngguyu apa nek mangkel ati. Hah, nek ngono aku ikhtiar daya upaya dhewe aku. guyon gak tau gegeran ini nang awak yo kangen nih kadang-kadang kangen kepingin kepedo kangen ngomong <laughs> ah pringas pringis yo kok oh, tak kapel kan gue pringas malah apa gak malah apa kok pringas pringis gak dilok pringis bang tau bang pringis cowok pringas pringis ya lah tiba-tiba mang ali sih prasaku lambe Oh, uh, eh, makan nenek dilok sih mandeng tak alis kok nanggep lambe. Ono apa kok rupane kok besengmu teh? Wis, mari ke sandung ta. Nasi menjadi bubur wis. Ya dipe, ya kak, anu dipe tadi bubur itu. Lho, tambah jemek dadaknya. Apa nasi menjadi bubur itu? Ya apa sih, bubur jen kak, kena dipercaya babat beras. Ya mbak, jangan kak Ya, aku njaluk pertimbangan kau, enggak. njaluk timbangan apa? Kau doa, entah. Timbangan biasa. Anu timbelah ya, apa? Ini lho. Apa? Aku lah kontrak om, Ya periksa aja gak watuk ae. Kontra oh mak periksa. Rasa aku ngedono penyakit. Kontra Omar rong tahun dadakno yumu. Mulane gak dhewe ta. Lha iya. Cilik-cilik sak meter pesagi ngono sing penting masih cilik nek dhewe lak enak. Heeh, ah, tapi kon dhewe balungan iki. Kan jalo balung apa? Balung badak jare wis kok kena basman ndi sik. Ah, iki ngawur. Ngene lho. Apa? Oh? Akhire yumu wis gak anu omah piye iki? Andi. Mbo mbo mule nang nanggone <laughs> loh ya aku kok golek iku kewajiban peno kalau ada apa-apa di jalan Bapak iku melak tanggung jawab, Pak. Mosok sih? Loh, iya apa? Sampean itu melok tanggung jawab. Loh, sebabnya apa kok melok tanggung, tanggung jawab? sampean. Ya tapi wong nyengir karepe dhewe. Ya tapi diurus. Apa pekarane? Sampean kena lho. Iya lho, gak gak kena saiki kena meni. Atu saiki dadi gak jelas-jelas golek meni ya. Iku anu iku kewajiban peno. Ya dirunding hmm. musyawarah. Apa kesulitane? Kesulitane ya kanggo memenuhi anu kontrak normal. Lho. Sik opo siomay? Omay wis entek. Omay entek lha apa kok nggone ya golek liya. Kontrakan entek. Eh, eh. omay sik butuh. Aku omay butuh. Lah tanggung jawab nah, ya opo entek? Gumun berekone ya berbahaya. Lha Omay sik tak nggone kontrakan entek. Ya ditambahi ya. Karepku ngono tapi rene dhuwit gak ana. Ya opo. Lha pernah katanya kok dhuwit ta? Nyekel dhuwit tapi mung 5 sen. Iki jalan buntu aku iki apa ya? Jalan buntu ya njaluk tulung wak bayan supaya dibobol. Dadi kan iso engko ana gangi. Heeh, supaya nek tembusan ilang. Iya. Mm. Jalan buntu kok liwati ketatap. Lah ya iku. Dadi wis kentek nakal lah. Loh, tak mm. kentek akal nang sumber porong ae. Iya, cek dibalok nduk kono ya. <laughs> Oh, golek akal di porong dhuwe. Iya, iya. Lah anak peno kari pira? Anakku kari 7. Lho sing melok melok makne, kan sing melok makne? Melok makne kabeh. bapak panjenengan. Lah enteng. Lho sapa? Lah enteng mana? Aku enteng makne sing berat. bapak soleh dhewe aku gak nunduk kok. Lah lha mangan sak mangan wis anake melok kono peno kok bingung mangan sak anane nggo nang omahku mangan iso. sore nami sokran mm -hmm. bengi nami sapari ben dumetno nek cak mumet wis kok isa cak jiwa Ya bosen jeng dire wae kok isa ro bosen barang oh wong iki e duwe isin ngene Nek pisan pindho ngono gak apa-apa nek ping telu jangkep. Tapi hmm, nek ping ping pira? Apa nih? Ping pira sapa nang arek-arek iki? Wis ana ping 4 tapi sing bocah. Ya ben muni bocah. Lha ya gedisian ku ini. <laughs> Ya apa? tak golek nak kalis ngene. Ya apa ya apa ini? Pernah tenaga wis tuwa nyambut jebret ya gak enak. Golek wedi kan mesti katuken ya. Golek wedi. Ya pomo lak kungkum lak katuken. Iya, nyemplung kali ya. Iya. Ah gak iso ngulangi lho. Masa arah wong ngene tok diluk muncul. Jreb nek tiba wedi nek kena lumpur. Lak mancep nek jero ngene. Gak mungkin ya. Heeh, gak mungkin, gak mungkin ya. Wong ngoli-ngoli ya gak kuat. Gak kuat awak koyo ngene. Ngene butuh duit piro sih kira-kira? Ya kira-kira satu-satu selawi ta. Ewu ta repes, ha? Ewu apa repes? Ya ewu sih. Ewu kontrak niku. Oh, pokoknya kontrak omah. Heeh. Wis ngene. Saiki ada ada anu mari kekeran aku duwe gaman landep. Gegeran? Mm -mm. Apa hasilnya? Loh, ini dikaya anu wong. Wong cek isa no, kabe cek moro, cek ngekek duit tak warah, lek aku ndutang penuh dulu. Oh, Yo. awakmu jutang aku? Iya. Lalu lek aku dutang, dutang penuh lak pantas. Iya. Lek penuh dutang aku, gak pantas, Kak. Iya, malah gak welas gini, iya. Iya, gak kualik lah. Hmm, tapi, sing melaku ya ngerti. Wah, wong tua dibiju elak gitu. Iya, iya. Tapi ngelak sing liwat, nih. Hmm? Lah mulane ditelok dhisik. Mulai tak lek gegeran tak sabet pedang dhuwur ngumbul aja. Heeh. Mumbul. Iya lek tak saben dhuwur mumbul lo. Supaya gak mudun-mudun. Lah malah ke sang-sang aku bali. Nek kon nisor, tak cepet nisor mendek. Oh. Hmm. Aku mendek ya. Iya wis ta, wis mesti nangkara menjangan mesti. Lah nek mendek nek iso terus sican pisan. Cek <laughs> sican cemet. Saya kira ada kekeran. Lah ana wong sak mesti Pekara napa sini iki ngene. Ya, soal soal dhuwit ya, ya soal dhuwit. Aku ditang peno 100. Heeh. Dhuwit opo? Cocokake 100. Pakan. Piro? 5000 saya. Lah kapan teh? <laughs> Wong butuh 100 kok engke 5 20 20. 20 ya. uang, golek uang. Suwi-suwi lak tambahke. Tak jupuk tak jupuk ya. Ya opo? Pedang. Perang. Iya, perang. anu kok wis ireng, cuma ya landep. Mm, iya. Aku sing gawa. Sing gawa. Oh, aku sing lagi. Eh? Aku sing lagi. Iya, aku sing gawa. Sik-sik ya. Heeh. kan kayak nyewani pedang 10000. Iku saya nyewa <coughs> Pun menai sementara. Engkau nek wis buyar dikai kerugian ini lho. Tapi ojo sampe roka manan yo. Iya. Ya? Hmm iya iya. Hmm. Oh iya kisah. Nduk ngarepi lawang. Heeh. Hmm. <coughs> Aku ngancam kon. Iya. Iya. Carane ngene. Ya apa? Ya apa genai kene? Karena ya uang wong an. Oh iya, situ. <laughs> Oh situ kana wong. ya utan ya. Utan. Oke. Oke. Ya nek wong gua. Ya sepurane, Cak. Hah? Aku gak iso bayar. Ya apa? Apa? Kon jaluk sepur mana? Iya. Wong e menggok mrene. <laughs> Anjene gudho wong kok iki. Wong gak duwe iku cobane akeh. Kira-kira wong jere iku. Wong kenceng rene lho. Kene gegeran menggok. Lah pun nyekel pedang mau wedi. Oh, gak didodone dhisik. Ya iki lho. Oh, iki lho, lek iki soge. Ya apa? Ya apa? Pernah lagi aku dah. Loh, gak ditagih ya wong utang. Wulan ngarep, Cak. Ya. Loh, wulan tek wulane. Ya pernah iku ku tebel ah, iki. Ah, oh, sabar iku ana batas e. Kepingin model lakon. kon. Lho, ojo ngono sih. Hmm. Sing sabar wong jeneng wong adakno. Ojo main gaman lho. Lho, iki gak oleh nggih geger nduk embung gak oleh. Karepku gak geger, tapi sing tepak semayammu. Ayo wulan maneh. Wulan-wulan maneh tek wulane. Ah, eh, eh. rojok. Oh, kok wajo bisa ndek. Sepuran dhisik. Wis tenge petang. Kenapa ah, kok tenggo pedang iki, Tak sempal bathukmu lho. Oh, ngono aja kasar-kasar. Lho, oleh gak kasar ya wong diutang-utang ya apik balekno. Semoyo-semoyo. Lah semoyo lak ono semayane. Lah kok tenggo Berarti barang ini ini kapan gak kau baca nol, kau baca nol urusan aja lagi. Ya bisa ngurus kau nih misi sih. Eh, kena mana barang gak nyekel. Pira utang. Utang rong puluh ewu, tak semain ulan ngarep gak kanti. Kau yuk gak tau utang be uang. Iya udah rong puluh. Biar nilingo, biar nilingo. Gue sejak akan ngomong kok. Sejak apa apa apa. Oh, kamu kok tak sebet bisa nih. Oh, kau salah paham aku belum sebet. Lah ya, bagi butuh duit kan? Iya butuh duit, tapi jadinya baca sebetnya ini harus cepati lagi. Lah iya, ya apa Iya, Mbak. Iso ngeketok gak? Anu dhisik ah, ta, kok. Susah wae tak bating pisan kok. Iki lak malah sing gegeran mbek aku iki lho. Sing iki pakai dorong polo, saurno wis. Ngono ta, Kak? Iki aku kapan nyaur nang peno? Wis perkara nyaur kok sak duwe kok duwe saurno gak duwe. Iki lho wong, lek peno dudu wong peno iku. Iki lho apa wong ah. Nyaur ya kan kanca. Kae piro, 20. Ah, endi? Iya kok dicek ta. Durung kok lima. Ya kawan ya. Sepurane nek ya. Lah tak sahur lho nek kowe. gampang mari perkara sahur. Pisan iki ae ya. Iya. Hmm. Ya tak hmm. sahur nek bersih iki. Iya. Hmm. Lho ya apa? Iya, wong sithik 20.000. Iya, tapi sik kurang 80. Iya ya. Kontrakane omah kurang. Lho, iki lak sik ah. Iya, sik isuk kok awan lak wis akeh. Ya wis. Ya wis maneh. Wis ae. Iya, maneh. <laughs> Rezeki cek gampang rek. <laughs> Rezeki sak dalan-dalan. Iki lho wong. Iya, rupane. Eh, ya, ya Ya. Hah? Ya apa? Iya wis ae dimulai. Aku sepurane aku gak iso nyaur saiki. Kok kon iki gak pisan gak pindho. Katanya beta. Lho ya nek gak nyaur sebet ngenteni apa? Hanya beta. Ayo, tak cekeli. Ayo. Ayo, sep. Hmm? Ayo. Ayo. Lapo bali. Ayo. Ayo. Ayo, ayo. Iki lapo sih? Aku nyaur duwe bali. Eh bali anjuri. Hah? Ah, engkau ngeri aku ini. Ini ah, jumpa dewe. Jumpa dewe, jumpa dewe. Kau ini. Jumpa dewe. Hmm, eh, eh, apa? Mana ada nyekat pedang? Nyekat pedang aja kenceng-kenceng lah merocot nang batokku. Ya wis tak kira-kira. Wah, ya. Lah duit rong bolo kali bolong oh, Ya. Oh. Lah duit ndi, Mang? Lah iku mangko njupuk dhewe dijupuk kabeh. Jupuk kabeh iki Mang ya apa rek ngono? Lah eh? tambah rusak bisa, aku ya. Rusak